من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله العلي العظيم سورة अंबिया अलैहिस्सलाम पढ़ूं पिया जो हज़रत नबी पाक सलाह वसलम सां जेको कुरेशन जा ॻाल्हियूं थियूं सतेतालीह आयतूं उहे अची वियूं उन खां पोइ मूसा हारून इस्लाम ते तौरात ते लहण जी ॻाल्हि आई उन खां पोइ हिन मोहम्मद पाक सलाह रसम जो क़ुर लथो हुन जी ॻाल्हि आई उन खां पोइ इब्राहिम अल इस्लाम जो ज़िक्र आयो उन खां पोइ हज़रत लूत अल जो ज़िक्र आयो थोरो ज़िक्रु आयो थो नबी याक़ूब अल इस्लाम जो ज़िक्र आयो हा उनखां पोइ नूह अल इस्लाम जो ज़िक्र पाण प्रयोसि न दफ़े हाणे थोरो हुतां ई हली था वञूं किताब हींअर पढ़ीसूं हुनजी आयत पंहिंजो आयत नंबर छहतरि खां वठी उहो नूहन इज़नादा नूह जंहिं सॾु कयो हिन खां अॻु में ईअं हिन नबियुनि खां अॻु में जो अॼु खां चारि पंज हज़ार साल छह हज़ार साल अॻु जो आहे ऐं पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अल सम्झो चारि हज़ार साल हज़रत मूसा अल टे हज़ार साल रफली मतिलबु एक्ज़ेक्टली असांखे ख़बर कोन्हे न को तौरात वारनि खे ख़बर आहे दुक हणंदड़ बि हज़रत हज़रत ईसा अलसां खे ॿ हज़ार साल हज़रत मोहम्मद करीम सलाह खे चोॾहं सौ साल मतिलबु जेको तव्हां ॾिसो उहो नोहन इज़नादा मिन पहिरीं सॾु कयो असांखे फस्त त जब नाल हू पोइ असां हुनखे सॾ जो जवाबु उणायोसीं हुनजो जवाबु ॾिनोसीं हुन जो मतिलबु त नियमल मुजिबू ॿिए हंधि फरमाई अलाह ताला असां कहिड़ो ॿुधण वारा आहियूं सुठा भला फन जय ना अल करबिल अज़ीम ऐं असां हुनखे ऐं हुनजे अहल खे हुनजे ख़ानदान खे फैमिली खे हुनजे टिनि पुटनि खे ऐं हुनजी हिकिड़ी ज़ाल खे हुतां ई पंहिंजो निजात ॾिनीसूं करबिल अज़ीम करब अज़ीम वरी तकलीफ़ वारी ॻाल्हि हुई हिकिड़ो त मतिलबु हुननि जो मुक़ाबिलो जेको काफ़रनि जो हुनखे मारींदा हुआ नौ सौ पंजाह साल जेको अलाए छा केतिरो वक़्तु ऐं हुन खां पोइ जेको तूफ़ान आहे उहो बि हिकिड़ी वॾी इब्तिलाउ हुई वॾो इम्तिहान हो हिन सभिनी खां असां हुनखे निजात ॾिनीसूं उहा न सरनाओ मिनल क़ौमी लज़ी न कज़बू बि आयाती न जंहिं क़ौम सन असांजे आयातुनि खे कूड़ो थिए कयो उन्हनि खां असां हुनखे निजात ॾिनीसूं हुनखे मदद ॾिनीसूं या न मदद ॾिनीसूं जो ॿेड़ो ठाहिणु हुनखे सेखारियोसीं पोइ हुन ॿेड़े ते चढ़ी हलिया पंहिंजो जेके बि जानवर खयऊं पंहिंजो औलाद खयऊं पंहिंजे जेके हज़रत साम हज़रत हाम हज़रत यफ़स हाणे अॻिते ईंदो नालो याजूज माजूज जो उहो यफ़स जो औलाद आहे अल पंहिंजो साम जेके आहिनि से ॻाढ़ी चमड़ी वारा मतिलबु गोरी चमड़ी वारा सुठी चमड़ी वारा जेके आहिनि इहे सभई हुनजो औलाद आहिनि साम अल इस्लाम जो ऐं हाम जेको आहे पाण जहिड़ा जेके आहिनि अफ्रीका जा हेॾां होॾां जा जेके कारड़ा सहिड़ा सांवरा पंहिंजो सावड़ा ऐं जेके आहियूं पाण भई इहे सभई वरी हा मुंहिंजो औलाद पोइ जेको बि अलाह ताला खे ख़बर आहे त कंहिंजो औलाद पर धोको सभु को हणे थो पोइ हाणे ॻाल्हि करे थो पोइ हुनखे ईअं ई वठबो बसि को अहिड़ो को आहे ख़बर ई न आहे तमामु ख़राब गुनहगार मतिलबु ॾोह करण वारी मुजरिम क़ौम मां गरख न आउम सभिनी खे हुनखे गॾे सले सलाड़े पंहिंजो गर्कु कयोसीं सभिनी खे अजम आई सभिनी खे उहा दाऊद वसलम اسٽوري त وري حضرت داؤد दाऊद السلام جي हज़रत सलेमानलाम जी अज़ कयोसूं त मतिलबु दाऊद सलमान जो ज़िकर ॿियनि सूरतुनि में आयो मसलनि सूरत बखर में हज़रत दाऊद जो ज़िकरु आयो त बादशाह हुनखे हुनखे मारियईं जालूत खे मारियईं पोइ तालूत जो नाठी थियो जेको बादशाह हुओ पोइ तालूत जो गुज़ारे वञण खां पोइ वरी बादशाह थियो दाऊद अली सलाम खां अॻु में सलमान जो ज़िक्रु आयो त पंहिंजो जादूगर कोन हो न को पंहिंजो शहर हुओ न को कुफर ते कंहिं या आहे भई ॻाल्हियूं अलाह ताला रद्द कयूं मतिलबु त उहो त किताबनि मंझि हिननि जे बाइबल मंझि जेके आहिनि से हुनजे ख़िलाफ़ु मतिलबु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं लिखियलु आहिनि इन करे अलाह ताला किथे किथे उन नबीअनि जो पाण पासो वठी उन जी ॻाल्हि करे थो त हीअ ॻाल्हियूं कूड़ियूं आहिनि ऐं इहो तोहमत आहे इल्ज़ाम आहे बोतान आहे नबीअनि ते उहो अलाह ताला रद्द थो करे हिते ज़िक्र आहे उनखां पोइ सूरत नसा में अर्ज़ु कयोसीं त सभिनी नबियनि जे चङा ऐं चङे हुअण जो ऐं इहो ज़िक्र आहे वही अलाह ताला जेका मोकिली आहे उन्हनि जो हिसो उहे आहिनि उहा ॻाल्हि सूरत निसाह में सूरत अना में आयो त हीअ साल सालही न आहे मुतक़ी न आहे हेॾी परहेज़गार आहिनि हीअ सभई भरारा नबी आहिनि उन्हनि मां जीअं सभिनी जो ज़िकिर आयो हुन खां पोइ सूरत सभा में हज़रत सलेमा इस्लाम ऐं ॿिन्ही जो तो शुक्रु करण वारा हुआ पोइ हुते हज़रत सुल दाऊदरत सुलमा आलाम जे वफ़ात करण जो ज़िक्र जेको आहे सभु उन सूरत सभा में आहे जिते लठ चढ़ियो वेठो ऐं उनखे उहो ॾेई खाई वेही हली ऐं मुंहिंजो जिन्हनि खे पोइ ख़बर पई त अड़े त गुज़ारे वियो हलियो असां वेठा हरू भरू कम सां वेठा करियूं हिन दॿा में अचो हाणे भॼो भॼूं पोइ मतिलबु त जेको कमु पिए खयऊं उहो अहिड़े नमूने सां पर अत्रा ॾेखारियो जिन्हनि खे को मतिलबु त ख़बर कोन थी पए इहा ॻाल्हि उन मज़ा सबूत जिन्हनि खे सभु ख़बर आहे या हिननि खे सभु ख़बर आहे जे ख़बर हुजे हा उते ला तेला चयो त हुनखे ख़बर हुजे हा त अहिड़ो कमु छा कनि हा हे त हो गुज़री वियो सलेमाले सां गुज़री वुज़री वञण खां पोइ ॿियो लठिके ॾेई खाई सलेमाले सां किरी पियो मतिलबु इहो हिकिड़ो मेटाफॉर्कल आहे मिसाल आहे त भई जिन्हनि खे का ख़बर कोन्हे का उनखे जेके जपीन जेके ख़बरूं पोइ शैतान शयाती जो ज़िकर आयो साफ़ात में उनजो ज़िकर आयो सूरत जिन में पर उहो मतिलबु त उहो उन्हनि खे को अख़्तियार कोन्हे को वधीक पर उते उन्हनि जो ज़िक्र आहे उनखे मां सूरत साद में अर्ज़ु कयोसीं त हुन में ज़िक्रु हज़रत दाऊद ऐं हज़रत सलैमान जो आहे दाऊद जो इम्तिहान थियो त भई तो माण्हू आया नवानवे ॾिढनि वारो हिकिड़ी ॾिढ वारो बि उहा ॻाल्हि बि उते थी अलाह ताला हुनखे चए थो की असां ख़लीफ़ो बनायोसीं अलेमा आल इस्म जी उते ॻाल्हि आई तो घोड़नि जे हुन में ख़्याल में दुनिया जे पंहिंजो हुन निवाज़ जो वक़्तु गुज़री वियो हलियो पोइ हुन छा कयो छा न कयो इहा ॻाल्हि उते थी हाणे सूरत अंबिया आल इस्लाम जो हाणे इन्हनि ॿिन्ही जो वरी ज़िक्र थो अचे हाणे हिते अद सलमा आल इस्लाम नंढो आहे ऐं पहिरियों ॻाल्हि जेका हिते अचे थी साया आहे त हू जेको ढोर हुआ मतिलबु त रिढूं वयूं छा उन्हनि जो भेले वयूं हली बनी कंहिं माण्हूअ जी पोइ त दाऊद इस्लाम उन जो फ़ैसिलो कयो ऐं हज़रत सलेमा इस्लाम ॿाहिरि वेठो पोइ वरी पुछियईं त कहिड़ो फ़ैसिलो थियो आहे बादशाह सलामत कयो आहे ऐं नबी पाक सलाहु इस्लाम कयो आहे त पोइ चयूं त हीउ फ़ैसिलो थियो आहे पोइ वरी सुलान चयो त मूं वटि इन खां भलो आहे पंहिंजो फ़ैसिलो चई कहिड़ो आहे पोइ वरी विया पंहिंजे दाऊदल इस्लाम वटि वरी सभई गॾिजी पोइ हुन वरी फ़ैसिलो ॿुधो पोइ चई तो मूंखे इहो तुंहिंजो फ़ैसिलो क़बूलु आहे इहो फ़ैसिलो कहिड़ो आहे हाणे इहा ॻाल्हि त पढ़ूं हिते क़ुर शरीफ़ में मतिलबु अलाह ताला फ़रमायो व व दाऊद फ़र्मायो इज़ वसुलमानुमान फ़िलहर्स जॾहिं हुननि ॿिन्ही गॾिजी पंहिंजो बनी खे बेलण जो जेको हरस जेके जेके जानवर मतिलबु हुआ उन्हनि रिढूं हुयूं या ॿकरियूं रिढूं हूंदियूं घणो करे त मतिलबु उन्हनि बेले वयूं हलियूं जेको उन कंहिंखे पाण चयो बेले सिंधी में बेले चयो माना उहे खाई वियूं अनाज ॿनी पोख बि आहे जेका उनखे रिढुनि खे कोन छॾिबो त उन में वञनि पर हाणे उनमें कंहिंजी नेगानी जो अख़्तियारु आहे हाणे असांजी शरीर में उहो मुफ़सरनि में ॻाल्हि पढ़ी अथऊं उहा पोइ कंदासूं त कंहिंजी ज़िमेदारी आहे पोख जी संभाल करणु पोख वारे जी आहे या पंहिंजे रिढनि जेको जानवरनि वारो आहे उनजी ज़िमेदारी आहे केरु संभालींदो पर इहा बि ॻाल्हि आहे पाण कंदासूं इनशा ॾिसूं कीअं थी बीहे ॻाल्हि आहे त इज़ इज़ हकमान व जी फिलहर्स नफ़शत फी ग़नामल क़ौम ग़न मुल्ख जॾहिं बेले वई जॾहिं पंहिंजो हिकिड़े कंहिं माण्हूअ जी या कंहिं क़ौम जी जो गनम जेको गनम धणो जेको उहो खाई वियो हलियो बेले वियो कुनाल कुन्नाले हुकुम हेम शाहिदीन असां हुनजे अलाह ताला फरमायो त असीं हुननि जे ॿिन्ही जो हुकुम जेको कयो दाऊद कयो अल इस्लाम या इस्लमा अल इस्लाम कयो असीं हुनजा शाहिद हुआसीं असां ख़बर आहे त हुननि कहिड़ो फ़ैसिलो कयो ऐं असां ॾिठोसीं फहम न नाह सुलेमान खे सेखारियोसीं फ़हम ॾिनोसीं त फ़हीम मतिलबु फ़हम पंहिंजो ॾिनोसीं हज़रत सलेमान खे नंढो हुजे उहो उन वक़्तु दाऊद दाउद वटि आया त दाऊद दाउदिल फ़ैसिलो कयो चवंदा आहिनि खाई वञियूं फ़सुलु ख़तमु थी वियो मतिलबु एतिरो छॾे को न हुजे फ़सुलु सॼी खाई वई जीअं माकड़ खाई वेंदी आहे पर बेले ख़राबु करे छॾियूं हाणे हज़रत दाऊल सां फ़ैसिलो कयो चए त हीअ जेको जन जूं रिढूं आहिनि उहे रिढूं ॾिए हुनखे ॿनी वारे खे बसि हाणे हलिया वञो भई पंहिंजो इहो फ़ैसिलो थी वियो हलियो ॿिनि रिढूं आयूं हुनखे हाणे पोइ हिकिड़े पासे मतिलबु त घणी ॻाल्हि थी वई ॿिए पासे घटि थी वई हाणे हीअ जॾहिं ॿाहिरि आया त पोइ हज़रत सलेमा आले छोकिरो नौजवान यारहं ॿारहं तेरहं सालनि जो मतिलबु त अञा हू बादशाह सलामत मौजूदु हो इहे बालक बि कोन हो नंढे हूंदे फाम ना में नंढे हूंदे अलाह ताला हज़ इब्राहिम इस्लाम जे नाले बि चयो जीअं सूरत ॿिया में पढ़ियोसीं हिते ई त हुनखे नंढे हूंदे अलाह ताला सेखारियो त छा अखुल आहे फाम हुनखे ॿिया ॻाल्हि सेखारी त हज़ सलमान खे बि ईअं नंढे हूंदे खां ई सेखारियईं त नंढे हूंदे माण्हू मतिलबु त थियनि था अखुलमंद फाम वारा अलाह ताला जंहिं केॾे बहर आहे आत हुकमनि वा इल्मनि ऐं असां सलमान इस्लाम खे उहो कुलनि आत न असां सभिनी खे दाऊद सां खे ऐं किला खणी चइजे त ॿिन्ही खे या सभिनी अंबियानी इस्लाम खे चइजे त हुकुमनि इल्मु आहे असां ॾिनो आहे उनखे यानी वही अचे थो न बि आहिनि जॾहिं करे त हुनखे इल्मु ॾिनो अथऊं वही ॾिनी तूं त सखरनाम दाऊद हीअ ॻाल्हि अॻिते हली वई हली वई हुन में रुगो हुकुमु एतिरो थियो त सलाम इस्लाम खे असां फार्म ॾिनोसीं हाणे उहो फर्म कहिड़ो हो जो वरी पोइ मोटी विया जेको मुफ़सर ॻाल्हि कनि था त हज़रत दाऊद इस्लाम वटि मोटी विया इहे चवनि साईं <laughs> तव्हांजो साहबा जेको आहे सो ॿियो फ़ैसिलो थो ॿुधाए हाणे इहो ॿुधो त पोइ हज़रत दाऊद इस्लाम चयो भले ॿुध ॿुधाए छा थो चए हज़रत इस्लाम इस्लाम चओ त पंहिंजो अदब सां चए पियो मतिलबु लख गुस्ताखी कबी पंहिंजे वालिद आहे हुनजो बादशाह आहे नबी आहे टई दर्जा आहिनि टई ॻाल्हियूं आहिनि हुन जूं इन करे तमामु अदब सां मतिलबु तुंहिंजे जहिड़े बि सुहिणे नमूने सां ॻाल्हि कई हूंदी त असांजे ख़्याल मुताबिक़ हीअं आहे हिते रिडियूं जेके तव्हां ॾिनियूं आहिनि पंहिंजे हिननि खे बनीअ वारनि खे उहे भले उन्हनि खे ॾियो पर बनी तेसीं हुननि खे ॾियो पंहिंजो जेके जूं रीढियूं आहिनि त पोइ मतिलबु त उन मज़ा हू गुज़र सफ़र बि कंदा ऐं उनखे ठीकु ठाकु कंदा उनखे जेको तव्हांजो खाई वियो आहे फ़सुलु ख़राबु कंदो उहो वरी पोखींदा वरी या जेको बि कंदा ऐं पंहिंजो पोइ जॾहिं उहो फ़सुलु पूरो वरी सही थी वञे हलियो तेसि ताईं हू भले ॾियुनि जो खीर खीरु पीअनि पंहिंजो हुनखे जेको बि वाद थींदी उहे संभालींदा हू ऐं हेॾा खाईंदा पीअंदा हुन वञा रिढुनि मज़ा हू ॿनीअ वारा ऐं ॿनी संभालींदा ई पंहिंजे रिढुनि वारा पर हिक ॿिए खे हू ॾींदा ऐं पोइ जॾहिं ॿनी वरी तयारु थी वेंदी जहिड़ी अॻु में हुई तहिड़ी पोइ वरी हू मोटाए ॾींदा उनखे ॿनी ऐं हीअ वरी रिढूं मोटाए ॾींदा पंहिंजो हुनखे पंहिंजे बनी वारनि खे ऐं ॿी हू मोटाए ॾींदा पंहिंजो हुनखे मतिलबु त अहिड़े नमूने सां सभु को पंहिंजी वापसि मिलंदो पोइ त दाऊद इस्लाम खे बि इहा ॻाल्हि वणी ऐं अलाह ताला खे बि इहा ॻाल्हि वणी जो उन जो ज़िक्र ईअं कयो अथसि पोइ हाणे असांजा वरी जेके छा चइजे आहिनि पंहिंजा फ़कीर जेके आहिनि उहे चवनि था फलाणा फलाणा मतिलबु जेके असांजा वॾा फ़क़ीर आहिनि असांजा त न उन्हनि उन्हनि फरमायो त कंहिंजो हुक कंहिंजो आहे ज़िमे कंहिंजी ज़िमेदारी आहे त रसूल पाक सलाह सलाहु सम्झादी मुंहिंजा कुझु आणीनि था पाण मूंखे जेको ज़हन में यादि थो अचे उहो तव्हांखे ॿुधायां उनजो ईअं आहे त मतिलबु जेकॾहिं राति जो वक़्तु जेको आहे ढोर पंहिंजे मालिक जो आहे उहो पंहिंजी हिफ़ाज़त उनजी करे ऐं उनखे बानी परान में न छॾे ॾींहं जो जेको वक़्तु आहे उहो जान वञे ॿनी फसल वारे माण्हूअ जी उनजी ज़िमेदारी आहे त हू पंहिंजी पोख जी संभाल पाण करे जेकॾहिं ॾींहं जो ढोर अची चरनि था त मतिलबु त ढोर वारे जो अहिड़ो ॾोहु कोन्हे जो हुनखे पोइ आधार में विझिजे या छा ऐं पर जेकॾहिं राति जो छॾे ॾिनियूं आहिनि ऐं उहे वञी गलियूं आहिनि त उहा ढोर वारे जी ज़िमेदारी आहे पोइ उहा सभु अहिड़ो क़िस्म जो हुकुम जेको आहे सो नबी पाक या असां वञी सघनि जे ज़माने में अहिड़ो कुझु थियो आहे हुनजो मिसाल तफ़सीलनि में आयो आहे बरहाल पाण अॻिते हलूं त इहो ॼण थी वियो हलियो बसि हिते इशारो रुॻो एतिरो ई हो त हीअ असां फार्म ॾिनोसीं इस्लाम खे ऐं पोइ वरी मुफ़सर हुन ते तफ़सील कनि था उहो कुलनि आतन आहे हुकमनि व इल्मनि ऐं सभिनी खे असां हुकम ई इल्मु ॾिनोसीं सखरनाम दाऊद जिबाल अदाऊद सभु बेहन तैर दाऊद अल इस्लाम खे असां मुसर करे ॾिनोसीं जबल जबल जो जबल मुस कीअं थिया जो या त हज़रत दाऊद अलाम हुननि जी तस्वीर अलाह ताला फरमायो क़ुर शरीफ़ में त हर शइ जेका आहे जानवारी आहे या बेजान आहे उहा मुंहिंजी तस्वीर करे थी उहो अलाह ताला फरमायो पंहिंजो क़ुर में हिन में बि आहे त हज़रत दाऊद अलाम खे उहा सलाहियत न आई जो जबलनि जी तस्वीर सम्झी सघे हिकिड़ी ॻाल्हि इहा हिकिड़ो मतिलबु इहो थियो तरीक़ो ॿियो इहो त जबल जेके आहिनि उहे ॻाइनि अलाह पंहिंजे दाऊद अल इस्लाम सां अलाह ताला जी तस्बी कनि जहिड़े नमूने सां उहो तस्बी थो करे तहिड़े नमूने सां जबल ऐं पखी जेके आहिनि उहे बि तस्वी कनि या म बूद थी वञनि जबल जेके आहिनि से उनजे तस्बी करण में एतिरो मतिलबु त हुनखे मज़ो अचे एतिरो लुत्फ़ अचे जो मतिलबु त मुसख़र थी वञे उन लिहाज़ खां ऐं ॿुधनि ग़ौर वग़ैरह सां त अहिड़े क़िस्म जी माना निकिरंदी त इहो सभु सखरना म दाऊदाल मुंहिंजी सभ्य तैर पंहिंजो तस्वीर पढ़नि पिया ऐं जबल बि तस्वीर पिया पढ़नि ऐं पखी जबल पिया पखी बि तस्वीर पिया पढ़नि मतिलबु त पाका ई बयानु पिया कनि मतिलबु कहिड़े बि नमूने सां हुननि जी ज़बान मंझि हाणे सिंधी अंग्रेजी ॿोलीअ में लफ़्ज़नि मंझि कोन हर कुझु कंदो पर हू चूं चूं चूं चूं कंदा उहे पंहिंजे नमूने सां हू जबल जेको आहे सो तस्वीर कंदो जेको आहे हुन इनऑडिबल हूंदी ॿिए सो कंहिं माण्हूअ खे पर पोइ हज़रत दाऊद अलाम उहो ॿुधी त सघियो या मतिलबु त उहो सम्झी त सघियो मतिलबु अहिड़ी क़िस्म जी अलाह ताला सलाहियत ॾिए थो कनि माण्हुनि खे हाणे हीअं ॾिसो त माकोड़ी ऐं हिननि माखी ऐं कील ऐं हिननि ते जेके साइंटिस्ट जेके आहिनि से रिसर्च कनि था त हू हुननि जो आवाज़ु कैमरा वग़ैरह हुन सां के टेक्नोलॉजी अहिड़ी आहे जो हू ॿुधी सघंदा छा पिया चवनि मतिलबु त सम्झंदा त ॻाल्हि आहिनि या न पर हुनजो मफ़ोम त हेॾां वञूं था अची हेॾां था वञूं असां हीअं थो थिए असां हूअं थो थिए माखी जेका नचे थी वरी ॿुधाए थी त फलाणे तरफ़ जेको आहे सो गुल आहिनि उते वञी तव्हां करियो हिक ॿिए खे कम्यूनिकेट कनि था त पोइ उहे के माण्हू मतिलबु त हाणे उहो हुननि जो इशारा उहे सम्झनि था त अहिड़ी क़िस्म जो फर्म अलाह ताला हुन वक़्तु ॼण ॾिनो हो पंहिंजे हज़रत दाऊद इस्लाम खे या हज़रत सुलमा अल इस्लाम खे मंथख़ तैर जंहिंखे चइजे थो पंहिंजो पखियुनि जो कम्युनिकेशन जेको आहे तरीक़ो जानवरनि जो सभिनी जो उहो अलाह ताला सेखारियो हज़रता इस्लाम खे ऐं हज़रत पंहिंजे सुलमान खे सखनाम जीबाल वैर कुना फाइलनाहतु ऐं असां हुनखे सन सनती ठाहिण जो तरीक़ो उनखे सेखारियोसीं लबूस हीउ जेको ज़र ठाहिजे उहो हुनखे यानी उहो लोहार हुयो पोइ लोहार अहिड़े नमूने सां कड़ियूं कड़ियूं मिलाए या जेका ज़र ठाहिबी आहे जो उहा पाइबी आहे त हाणे बि पाइनि था गोली ॿोली खां बि बचाव करे थी हींअर अॼुकल्ह जे ज़माने में ऐं पंहिंजो उन ज़माने में जिन तर वार कुआरी खां उहा बचाव कंदी हुई पोइ मथे उहो पाए पाईंदा हुआ मथे में ऐं हेठि जेको आहे सीने ते वग़ैरह ते इहो जेको आहे रखंदा हुआ पंहिंजा ज़र उहा पाईंदा हुआ त हाणे चए थो त लबूस या कुम तव्हांजे लाइ तव्हांजे लाइ मतिलबु त दाऊद लाइ सम्झंद या इनवेंट कई शइ ॻाल्हि या ठाहे छॾी त उन खां पोइ ॿिया माण्हू ठाहिण लॻा जो हाणे तव्हांजे ज़माने में बि असांजे ज़माने में बि हाणे इहे कारखाना लॻा पिया आहिनि हिन ज़रूर ठाहिण जा जो उहे ठाहिनि था ऐं पंहिंजो माण्हू इस्तेमालु करे थो त इहो जेको आहे हिकिड़ो शुक्रु आहे ऐं इन जो सवाबु जेको आहे दाऊद अल खे मिले थो जंहिं इहा पहिरीं ठाही अहिड़े क़िस्म जी ज़र ज़रूरु ॿियनि क़ौमुनि ठाही हूंदी पंहिंजे मुल्कनि में हुन खां अॻु में या पोइ में ख़ुदा खे ख़बर आहे पर हिते अलाह ताला फरमाए थो तव्हांखे यानी उहो असांजा क़ुरैश या असांजा जेके मिडल ईस्ट जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जेके आहे इहा ज़र सिखणु हज़रत दाऊद इस्लाम खां ठाहिणु सिखी आहे त हाणे उहो सनत लबूसु तव्हां तव्हांजे लाइ ठाही मतिलबु हू ज़ार हू त चारि हज़ार ॿ हज़ार टे हज़ार साल अॻु जो माण्हू ऐं क्रेश जेके आहिनि से उहो ॿ हज़ार टे हज़ार पोइ जा माण्हू आहिनि पर पोइ मतिलबु त इन तव्हांजे लाइ दाउदल सां जेका ज़र ठाही उहा ई कोन था पाइनि पर हिकिड़ी जॾहिं शइ ठाहे त को माण्हू पोइ हुन ते ॿिया ठाहिनि था जीअं बिजली जीअं माण्हू ठाही वाट्स वाट्स हाणे असां वटि फ़ाइदो करियूं त हाणे उनजो जेको <laughs> नालो पियो ॻाईंदो ॻाइबो फलाणे जो या जेकॾहिं मुस्लमान अलाह ताला हुनजी क़बूल करे त हुनखे सुवाबु मिलंदो अलाह ताला वटि जो उहा ॻाल्हि हले पई भई बिजली ठही वई हली हाणे इस्तेमालु पिया करियूं त चए थो अलाह ताला फ़रमाए थो हिते त चए थो कुम तव्हांजे बचाव जे लाइ तव्हांजे बचाव जे लाइ यानी दाऊद अलाम ठाही ज़रा हिन त इनवेंट करे छॾियईं पोइ हाणे तई बचाओ हुन मां कयो था मिम बास कुम तव्हांजी जंग जिदाल थिए थो बास थिए थी जॾहिं तव्हांजी चइबो लड़ाई खे हिनखे फ़हल अं तुम शाकरून पोइ ताईं शुकुर गुज़ार न आहियो यानी शुकुरगुज़ार अलाह ताला जा शुकुर गुज़ार हज़रत दाऊद अल जा जो हुन ठाही आहे तव्हांजे लाइ ईअं करे मतिलबु असीं जेको श शुक्रगुज़ार आहियूं पंहिंजा बिजली ठाहिण वारनि जा लाखोला कुता ऐं बिजली विराइण वारनि जा जेके पाकिस्तान में ॿेड़ी ॿोड़े बिजली जी वेठा आहिनि लाहौल कुवत इलाह बिलाहीम साईं पंहिंजो छा नालो अब्दुल करीम ऐं पंहिंजो निज़ामाणी साहिबु बख़्श निज़ामाणी साहिबु पंहिंजे भिट शाह सकाफ़ती सेंटर जो हुनजो पंहिंजो हुयो प्रेसिडेंट या चेयरमैन या सेक्रेटरी या छा पोइ उहो पंहिंजो ॻाल्हि पियो करे सभिनी जो थोरा मेलो थियो भिटशिया जो पोइ हुते सभिनी जो फलाणनि जो थोरा फलाणनि जा थोरा फलाणनि जा थोरा महिरबानी फलाणी साईं पियो करीम बख़्श पंहिंजो निज़ामाणी साहिबु हो साईं डॉक्टर बलोच साहिब जो उस्तादु हो ऐं पंहिंजे हिन मातली जे पासे जो किथे जो बरहाल पोइ उहो वेठो हुयो सभिनी खे चए पंहिंजो फलाणनि जी महिरबानी फलाण जी महिरबानी फलाण जी महिरबानी पोइ कंहिं माण्हू वरी उन भरिसां कन में चयईंसि चई साईं पंहिंजो बिजली वारनि जी त हुन ख़्यालु कोन आहियो त कोई बिजली ॻाल्हि ॻाल्हि पिया करियां सां सॼी दुनिया पई ॿुधे न त पोइ साईं चयो करीम बख़्श साईं निज़ामाणी साहिबु कर करीम बख़्श हू न पंहिंजो जेको जंहिं किताबु लिखियो आहे कई उहो ॿिए नमूने जो करीम बख़्श हीउ हीअ लिखियलु पढ़ हीउ डायरेक्टर एजुकेशन जो बि थी वियो हुयो ऐं पहिरीं पंहिंजो मास्तर हुयो पंहिंजे मदरस नओशारेफ फ़हिरोज़ में ऐं पोइ साईं डॉक्टर बलोच जो हुते उस्तादु हो ऐं पोइ मतिलबु त वॾो हो उहो ॿी ॿी शइ आहे वरी बख़्श ॿियो वरी जेको पे पोएं ज़मान ॿियो माण्हू जेको हुयो उहो बि मात्री जो अलाए ॿई किथे जा ख़बर न आहे पर बहरहाल निज़ाम वाणी ॿई पर हू ॿी दुनिया जो माण्हू हू ॿी दुनिया जो माण्हू पोइ हाणे हीअ थो चए चई अथई भला बिजली वारनि जो कन कन में चई को माण्हू चई बिजली वारा वञी धूड़िड़िड़ पाइनि चई बिजली वारा वञी दूरि पाइनि पर इहो अनाउंस थी वियो हलियो हुन में अची वई हली ॻाल्हि सभिनी ॿुधी छेड़े भला किल पइजी वई त बिजली वारा वञी दूड़ पाइनि सो हाणे बिजली मतिलबु त असां ॻाल्हि ईअं थी कईसूं त थोरा थो थिए उन जेके इनवेंट कयूं आहिनि जिन ॻाल्हियूं हाणे घणियूं शयूं हिन ज़माने में इनवेंट थियूं आहिनि जेके अॻे कोन हुयूं जहाज़ पिया हलनि बसूं पियूं हलनि कारूं पियूं हलनि ॻाल्हियूं पियूं थियनि इहे जेको दरवाज़ा खुलनि था सम सम खुलजा सम सम अॻे उहो ख़्यालु हुआ हाणे वञूं था कंहिं माल में त दरवाज़ो पाणी थो खुले वरी दरवाज़ो पाणी थो बंदि थिए असांजे चवण जी ज़रूरत बि कोन थी थिए मथे माल माण्हू वञे थो हिकु सौ मेड़ माड़ ते बि वञे थो चढ़ी न थिए लिफ्ट ते त इहे सभई शयूं इनवेंट थियूं आहिनि त अलाह ताला फ़रमाए थो त फ हल अंतु शाकिरून तव्हां शुक्रगुज़ार न थींदो शुक्रगुज़ार ॿिन्ही सेंसनि में अलाह ताला जा शुक्रगुज़ार जंहिंजो फर्म ॾिनो उन माण्हुनि खे हिननि ठाहिण शयुनि ठाहिण जो ऐं ॿियो उन्हनि माण्हुनि जा बि शुकुर गुज़ार जिन मतिलबु त इहो ठाहियो हाणे वरी सुलेमान रीह ऐं अॼु सुलेमा इस्लाम ते असां जेका हवा हुई उनखे आसिफ़तनि थदी जेका या मतिलबु सुठी या जेका तिखी वॾी क़िस्म जी हवा जेका तेज़ रफ़्तार हवा तजरीब अमरी ही इलल अर्दिलती बारख नाफ़िया जेका हली थिए संस हुकुम मुताबिक़ यानी असां हुनखे हवा खे हुकुम ॾिनो त तूं सुलमा अल जे हुकुम मुताबिक़ हल <coughs> इहो कोन थो को हज़ार सुलमा आल इस्लाम जो पंहिंजो हुकुम आहे हुकुम अलाह जो आहे उहो थियलु आहे हुनखे त जंहिं हज़रत सलेमा चवंदो हल तिखो हिन पासे ओभर में ओलह में ॾखिण में उतर में त पोइ उन पासे हलंदी फलाणे मंज़िल ते पहुचा हाणे जहाज़ जेको आहे <laughs> ईअं ई थिए थो जेको पायलट आहे हुनखे वटि चए कोन थो हल हाणे ईअं बि आहे मतिलबु त हुन वटि पुर्ज़ा आहिनि हुनखे शयूं आहिनि हुनखे हेठि मथे करे थो बटण दॿाए थो हीउ करे थो हू करे थो वरी हुनखे आटो हुते छॾे थो ॾिए उहो वरी पाणी थो हले मतिलबु त हाणे कमाल थी विया आहिनि इहे सभई ॻाल्हियूं हज़रत दा दाऊ सलेमा इस्लाम सलैमा इस्लाम ते बि इहो ॼण हुयो जो सलेमान रीह आसिफ़तन तजरीब अमरी इलल अर्दिल लती बोरख न हर हर इहो उन धरती जे जंहिं ते जंहिं ते असां बरकत कईसूं केतिरा दफ़ा इहो लफ़्ज़ु अचे थो हर हर अचे थो पर हाणे वधीक ॻाल्हि कोन थो कया हिन ते कुना बि कुल शयुनि आलिमीन असां इन सभिनी शयुनि जे इल्म वारा आहियूं मतिलबु ॼाणंदड़ आहियूं त इहो छा पियो थिए छा ॼाण पियो थिए उहो शयातीन मई यूसून लहू ऐं उन्हनि दाऊद सलमान इस्लाम वटि शैतान बि हुया मतिलबु त शयातीन माना उहे जेके शतन शतनि माना बग़ावत करण वारा यानी अहिड़ा बि उहे फोर्सिस हुया जिन जेके बग़ावत जन थिए कई त हू शैतान वॾो जेको आहे उहो बि अलाह खां बग़ावत थो करे तंहिं करे शैतान शतनि मज़ा निकितो हुन शयातीन में यूसुन जन जन पंहिंजो जेके गोता मतिलबु त हुन में डाइव करे पंहिंजे दरियान में या समुंड में उतां ई शयूं ते कढियऊं उहो बिना शयातीन मई यूसून लहू यामलू अमलून अमलनि दून ज़ालिक ऐं उन खां सवाइ ॿिया अमल हुननि ते कया मतिलबु त इहे जेके जिन हुआ उहे ॿिया अमल कयूं ते व कुना लहोन आ फिज़ीन ऐं असां हुननि जा संभालींदड़ हिफ़ाज़त करण वारा हुआसीं हा हाणे हिते हुन सूरत में जे सूरत कहिड़ी स्वाद स्वाद में सभा में पंहिंजो अलाह ताला फरमायो पंहिंजो हू जेके बग़ावत करण वारो वरी ज़ंजीरुनि में असीं ॿधी चकले छॾे छॾींदा हुआसीं हाणे तव्हांखे भले छॾा हुजे वेठा हुजो हिते पोइ इहे बि कमु उहे कंदा हुआ ऐं पोइ वरी उहो जेको अमारतूं ठाहियूं पंहिंजो टैंपल जेको ठाहियूं हज़रत दाऊद इस्लाम जो या घर जेको पंहिंजे हुनजो हज़रत सलेमा आल इस्लाम जो ऐं घर जेको ठाहियूं माल ठाहियूं जेको पंहिंजो उहो बि जेको सो हिननि शैतान मतिलबु इहे जेके जिन आहिनि उन्हनि ठाहियो पर कहिड़ा जिन हुआ छा हुआ अलाह खे ख़बर आहे हाणे हिते ॻाल्हि पंहिंजी पूरी था कयूं हिन खां पोइ ज़िक्र ईंदो आहे अयूब अल जो अयूब इज़ नादा रब हू अनी मसनी दुर वंत अरहम राहमीन पोइ करां थो इनशा